líder, nasceu um novo líder. Um novo líder, nasceu um novo líder. Um novo líder, nasceu um novo líder. Aldade, sou mais um jogador, tô em um outro nível. Minha mente é minha peça, minha gente, minha reza. Alma na frente, coração quente, visão completa. Sou filho do dono só Deus me guia. Viva seu sonho, viva seu sonho, minha menina. Eu te proponho que é de bom aquela melhor onda. Hoje eu quero te ver, então me diz onde você tá. F, R, santo, forte. Quem é, sente, santo, forte. Um novo líder, nasceu um novo líder. Um novo líder, nasceu um novo Sou mais um jogador, tô em um outro nível. A caneta de um safado do governo mata mais que um fuzil. Podem filmar, televisionar, mas isso não muda nada no Rio. Parem, parem, parem, parem, parem de ser hipócritas. O verdadeiro inimigo usa terno e gravata e sempre me nós somos o que somos. O fumo desestressa, sem pressa, sem plano, sem dono. Tamo pronto pra essa guerra. Do TTK a penha, minha banca tem a senha. Pode até me ignorar, desdenha, que a navalha desenha. Prina eu canto, ela grita alto, me abraça forte Tenta Deus me ama, eu sou um homem de sorte Sem medo da morte, mas não se desespera Joga o cabelo pela janela, vamos acelerar Audaz, voa, nada me falta Audaz, voa, nada me falta Novo líder, nasceu um novo líder mais um jogador, tô em outro nível. Eu lavado por eles, querendo por elas, é voando alto daqui, vacilão me erra, é tô ligado neles, isso aqui não é novela, respeitado nas falta, mato na favela, ui. Perde quem sua lei. chuvas, chuvas de glória, nós não é foda porque tem, nós tem porque nós é foda. Chapa quente, santo forte, chapa quente, santo forte, chapa quente, santo forte. Chapa quente, santo forte, uh, chapa quente, santo forte, chapa Chapa quente, santo forte. Chapa quente, santo forte. Chapa quente, santo forte. Chapa quente, santo forte. Chapa quente, santo forte. Chapa quente, santo forte. Oi, gente meu nome é Pamela Parreira, sou advogada formada pela UERJ. Meu nome é Amanda Carvalho, tenho 20 anos. Meu nome é Demar Lucas, tenho 27 anos. João José Luiz Júnior, mais conhecido como J. Júnior. Meu nome é Caio Gonçalves, sou atleta do Parabadminton e do tênis cadeira de rodas. Meu nome é Arthur Santos, tenho 20 anos. A história mais louca da minha vida foi ter conhecido esse cara aqui, o skate. Hoje em dia eu tenho um coletivo chamado Ademáfia. Seguimos firmes, trabalhando duro para tentar ter um mundo melhor, né? Em 2014 eu tive 57% do meu corpo queimado. Quando eu fui tentar tirar meu pai de cima da minha mãe, quando eu vi ele atirando fogo nela. Minha mãe faleceu com mais de 80% do corpo queimado e meu pai se suicidou em seguida. Desde então eu tento alertar outras mulheres sobre o feminicídio, na esperança de que tudo o que ocorreu com a minha mãe não ocorra com outras mulheres também. Quando eu entrei nessa profissão, uma coisa que me chamou muita atenção é a falta de pessoas negras ocupando cargos no poder judiciário. E eu espero de coração o nascimento de muitos novos líderes para que a gente possa mudar o quadro social da nossa sociedade.